gu ez gara, ez gara patriarkatuaren oparia izango. Ez gara betiko zeintzailea egain darintzanak izango. Ez gara soldata darregarizko langile izango. Eta ez gara emakume ezinak izango. Nosotras No queremos ser un regalo del patriarcado, un cuerpo sin deseo. No, no queremos estar en las listas del paro como un número más. No queremos ser su saco de hostias. Es ama casi esta es Eta ez gara aquí, Migrantes esclavizadas o oh princesas aletargadas. Ese es doctora Gaitusue. No se nos ha pasado el arroz ni la mala leche. esgara y ez dugu jamerik, ez dugu katerik, eta ez dugu hau tapoerik izan ere. Libres de pensamiento y de acción, para decir no a todos los que nos quieren tener calladas. Gizarte patriarkalak bortizkiba kolpatzen daitu, eta peatzen daitu, gerra agapakilak izatira, esklamu seksualak, esklamuak, zari, e, ume maileak, ume maileak, eta eri bai, mutiladas, retrasadas, ningunearas, silenciadas. Ez dugu, ez ditugu machismoaren barre usterak azten. Eta horiek, horiek laguntzen gaituzte gure artean elkartasuna izatea. Ez ez, ez ez denean, ez ez, ez ez da. Norgeago. Ez ez. Ah. Ez ez, doktorea, ya. Os avisamos, vamos a practicar el no. Sí, vamos a practicar el no, ¿eh? sobre todo para tenernos a nosotras en cuenta, para respetarnos a nosotras mismas, aunque corramos peligro de muerte. Eso es eso es